Oh. kingitus õigeusu huvilistele. kahe tuhande kahekümne neljanda aasta esimeses saates jätkame teoloog Tauri Tölpti loenguga, mille ta pidas Eesti Piibli Seltsi kolmekümnendal piiblipäeval. seekord on teemaks Maximus usutunnistaja saate alguses kuuleme aga munkpreester Damaskiinose tutvustust vaimuliku elu algusest. saate pani kokku Piret Brigitta Riim, soovin head kuulamist Tere tulemast kuulema saatet, kus mä käsittelen meidän kirikkutraditsiooni tänä päivä perspektiivist. Olen isä Tamaskinos, Suomen munkpreester Pyhä Aattosemäeltä Kreikasta Xenofontose klosterista. Suomessa opetan Itä-Suomen ylikoolis oikeusuteologiat ja opetan ka Eestis Eesti apostolikoikeusukirikkuteologillisessa instituutissa oikeusuteologia eri alalla. Sovin pyhentata erillistä tähelepanu kirikkuisatelle, pyhäkuttesteologitelle, kelle kirjuttiset ja elav eeskuju on koko kirikku rajanut. Ne tekste ei ole eestikeeles vielä eritti paljon saatavalla, ja avaltattu tölket voivat olla keerulliset myistä, kuin pytsantsi kirikkuisate maailm ja oikeusuteologia terminologia polettuttav. Tahan tuo esille meidän kirikku rikkalikku ja pyhä traditiooni. Esimese saate teemaks olen valinud vaimuliku elu alguse. Se on loomulikult aktuaalne kõigile, kes plaanivad liittuda õigeusu kirikuga või on hiljuti selle liikmeks saanud. Aastakümneid oikeusklikuna elanud inimene võiks küsida, kas see teema puudutab teda üldse. On hea siiski korduvalt meenutada usu põhialuseid. Nagu vanasõna ütleb, kordamine on tarkuse ema. Selle öppäreisi ajal on meillä tänä peamiseksi teejuhiksi kuuental sajantililla nyt Palestiina klostrivanakkene Pyhä Appa, ehkä isä Dorotheus, kes on kirjoittanut vaimulikku elukohta 12 jutlust. Kuinka ne on kirjoitettu puolteista tuhat aastat takaisin, könnettävät ne oma lihtsuses ja otsekohesuses ka tänä päivä lukejat. Ensimmäinen jutlus käsittelee just vaimulikku elu alkusastmeet – Appa Toroteos alustab oma jutrust kogu maailma ajaloo alkusest, inimese loomisest paratiisi elanikuks. loemme. Alkuses, kui Jumal lõi inimese, paikuttasta ta tema paratiisi, nagu pyhäkiri piibel ütleb, ja kaunistas ta köigi vooruste apil, andes talle käsu mitte süüa puust, mis kasvas paratiisi keskel ja inimene elas paradiisis rõõmsalt palvetades ja Jumalat vaadates kõigis hiilguses ja au sees, terve meelega oma loomulikus olekus, milleks ta oli määratud Jumal oli loonud inimese oma kuju järgi, nii et ta oli surematu, iseenda isand ja kaunistatud kõigi voorustega Kuit kuita rikkus käskyjä söi puust, millest Jumal oli tal keelanud syyä, siis aetti ta paratiisist välja. Loomulikkust seisuntist lankesta nyt loomu vastasesse, pattusse olekusse, kus teda valtasit auahnus, armastus selle elu nautinkutte vastu ja teiset himut, sest ta oli oma rikkumisega teinut ent orjaksi. Sellest ajasta alates hakkas kurjus aina kasvamaan, ja surm voi must vötmä. Jumala ei austetut kusakil, köikäl olti temast teatmattuses. Appa Dorotheos meenuttab siin meille, et meie praeguses olekus ei elämme loomulikult. Meie ihu ei ole selline, nagu Jumal selle oli mõelnud. Jumalikku ihusse ei kuulu haikuset – Siinä ei kuulu surm, siinä ei kuulu seksuaaliset himut, eikä alkoholi- ja hazardmänkysölttyvuuset. Kõik need on inimese enda põhjustatud pattulankemise takajärg. Vaimulik elu algus tähendab täielikku pööret sellelt teelt, mis viib meid paradiisist eemale – Se on takasipöörtyminen inimese alkse esmärkipuoleen, selle puoleen, milleksi Jumal meitä alkselt luonut on. Lakkamattu vaimulikku röömu ja Jumala kohdallolekku nauttimisen puole. Vaimulikku elu alkuses on selle sihtkoha möistminen olullinen. Samamoodi on olullinen möistä, että vaimse elu alustamisen eest vastuttaa ikä yksi ise – Jumala esittää mulle kutse, kuit niin, kun kylälliset vastuttavat itse pitustustelle saapumisen eest, se ei ole mitte kutse esittäjä se korralta ja vastutus, vaan minu enta ylesanne vötta initiatiiv ja vastata sellelle kutselle. Olen siis nyt tehnyt täispöörtä ja liikun Jumala kuninkriiki, toellisen isamaa oma ikätsettut kotupuoleen. kuid mõnikord pole vaimsel teel püsimine lihtne. takistajaid jätkub igalt poolt ja nad kõik üritavad mind teelt kraavi kukutada. see tähendab patustamist. igaüks meist langeb Aadamalle omaselt teelt kõrvale, kuigi Jumal on saatnud oma kõlava kutse tulla tema juurde. õigeusu arusaama järgi on patt asi, mis eraldab inimest Jumalast Enamasti on see seotud omakasupüüdlikkusega, mugavuse otsimisega ning teiste inimeste ja seeläbi Jumala pölkamisega. ma ei hooli Jumala saadetud kutsest. ma kaldun teelt kõrvale, komistan patukraavi. olles kõrvale kaldunud lunastuse teelt ja kraavi kukkunud, pole me õnneks ilma abistajata. kas siin on meil Jumal abiks? kui Jumal nägi Aatamat langemas pyytistä tehdä köik entast oleneva, että sitä ära hoita. Appa Tortheos kirjoilta tapavalta, että Aatama problem ei ollut Jumala kehtestattu reegli rikkuminen, vaan tema uhkus, että ei kahetsenut sitä, että ei palunut Jumalat, että se parantaks lunastuse teelt körvalle kautumise töttu tekkinut haavu, niin töstaks inimese uuesti jalulle. Abba Dorotheos jutustab Aatama ja Jumala vahelisest, vestlusest oma sönateka. Luemme jälleen. Jumal tuli Aatama juurde ja kysis, Aatam, kussa olet? Se tähendas, kas sa olet suuresta austa lankenut niisugusesse häpissä. Ja siis Jumal kysis, miksi sa tekit pattu? Miksi sa ei kuulettunut? Just selleks, et julkusta tai inimestä anteeksi paluma. Kuit kas nüüd kõlab anteeksi paluminen – ei. Aatama pole märke alantusest, eka kahetsusest, vastupiti. Aatama vastus oli, naine, kelle sinä mulle antsit, eksittas mint. Selle asemelle tööltä minun naine, Aatama ytlep, naine, kelle sinä mulle antsit, naku öltes, koorem, mille sinä mu ölkatele panit. Järkmisenä pörtup Jumal naisepuole ja kysip – Miksi sinaka ei kuulettunut käskutele? Selkä möltes, palus sinä vähemmalt anteeksi, et su hink alantuks ja saaks armu. Kuit minkit palvet ei kölannutkaan selkorran. Nainen vastas nimeltä Matu pettis mint, just kun jöiltes, kuin Matu teki pattu, missä minua on. Mitä ne tunnetut siis tekit? Näitä oleks pitänyt vähemmältä kortkia ette etteheitteet tekemä myöstmä oma eksimust, kurtma oma alastust. Kuit ei, kumpki ei paintunut ennast syytistama, kumpki ei ilmoittanut isekin vähimmätkin alantusen märkki. Appa Toroteossa pakutut näite ei viittaa sukuki ainult Aatamalle ja Eevalle – se rääkii iga inimese langemisest, syy veerettamisest teistele või isegi Jumalalle. Kui keegi syytistab teist inimest, hakkab ka see ennast kaitsma ja veerettama syyt kas oma syytistäjä või kellekin teise kaela. Jumal aga ei toimi niimoodi. Kui me syytistämme Jumalat, ei veerettata kunagi syyt meidän ölkätele. Tai itse alantub inimeste ees ja püüab igal viisil esitada kutset tagasi taevariiki, tagasi rõõmu, kus inimesed on koos teiste inimeste, inglite, kogu loodu ja Jumalaga, kus keegi ei veereta süüd teistele, vaid kõik võistlevad üksteisega selles, kuidas rohkem üksteist armastada. Jumal ei lõpeta kunagi oma kätt ulatamast padusesse olukorda sattunule, isegi kui me ise selle tagasi lükkame Kuigi Israelin rahvas ei allunud seaduselle eikä kuulunut prohvetteet, antis Jumal koko inimkonnalle oma poja, inimiseksi saanut Jumala. Ta antis meille ristimisen armu, milläkä köik pattut saa puhastata, niin kutset jatkatta pattutta teet. Sitä kutset etastavat neet Kristuksen opetukset, mitä voimme kuulta evankeliumis. Armasta oma vaenlast, armasta Jumalat yle köike ja likimest naku ise ennast. Paastu ja palvetta. Kasuttaa ära issanta sulle antut kinkittusi ja paljuntaneet Jumala auks ja likimestä röömuks. Niin saat elata jupa selles elus Jumala kuninkriikis ja olla Jumalaka yksi. Ristiminen on oma muoti tööpakkuminen Jumalalta. Jumala anna meille kinkittuseksi pattutest puhtaaksi pesemiseen, ja meidän ylesanne on hoita hinke röivät puhtana. Kui se meillä onnistuu, on tasu suur. Tööantja on nötlik, kuit mitte halastamattu. Nagu työsuhette syltiseltä, voi monikort ette tulla viku. Kui röivalle teki plek, peab selle uuesti pesema alkse puhtuse taastamiseksi. Ja kui tekib taas plek, tuleb ka pesemist taas uuesti alustada. Neljanta ja viidenta sajanti erakutte sitaatit ja kokumikkuskerontikon on yksi huvittav luku Abba Sisoesest. Tämä juurte tuli yksi noor munk, kes kysis, mitä tehdä oma pattulankimisekaan. Vent kysis Abba Sisoeselt, mitä mä peaksin tekemään, sest mä olen lankennut. Vanakki vastasi tälle, töyse uuesti. Vent ytles, töysin ja lankesin uuesti. Ja vana köytiles töyse uuesti ja uuesti. Nytkö siis vänt, kui kaua? Ja vanakke vastas, niin kauan kuin sä pysit kas heatuses vöi lankuses. Sest kun sinimene on, se altakaa räntäp. Töyse siis uuesti ja uuesti ytlepseeka appasi siis sois, kun sä pysit kas heatuses vöi lankuses. Ja usun, et ikä yksi meistä sovi piata heatusse kuivaat sellaista teat likkuksaaksinne. Ennevalt mainisin, että on nöytlik tööantia kuit mitte halastamattu. Ta palut meiltä pyhentumist oman töölle. Kui olemme lankenut lunastuseteelt ja lamamme kraavis, ulottab Jumalan käe ja kysyp, kas sovit jäätä siia maailma, voi töystä selle maailma kohdalle Jumala kuninkriikki. Paljut kirikkuisate kirjuttiset on suunnattut kloostrielujärkijattele. tuttu esinepneis sakeli mötte maailma hylkämisestä. Paljut tänä päivä oikeusklikut vöivät neit mötteit kirikkuisate kirjuttistest körvalle jättä, arvattes, että neet ei puututtaneet ennast, vaid ainult kloostrisse taantujait. Se ei ole sukuki oikee, sest ikat kristilast kutsuttaakse hylkama maailma – kelu on sama ilmikutte ja munkkate jaoks. Jumal kysyi, kas me tahamme teta või maailma. Ja ikä yksi meistä peab sellelle kysymyselle vastama, kui me olemme taas alustamas vaimset elu. Selles kontekstis ei tähentää maailma hylkäminen oma pere, tö ja eluaseme hylkämist ja pökenemist eraklikku yksintusse. Pikem on kysymys selles, Millinen on meidän enda suhtuminen maailma ja selle nähtustesse? Kas elan oma elu selliselt, et püütlen selle maailma poole, varanduse kogumine, oma positsiooni tugevdamine, oma mugavuse hoidmine teiste arvelt või püüan kõigi oma tegude, kogu oma elu, kogu oma mõtlemisviisiga selle poole, et tegutseda koos teistega, et juhatada neid minuga koos Jumala kuningriigi suunas kas püüan alati teha head neile, kes on minu ümber? kas annan endast kõik oma ligimestele? kirikutraditsioonis räägitakse sageli sellest, kuidas maailma hülgamine on sisuliselt iseenda ristilöömine maailma jaoks. see paralleel tuletab muidugi meelde Kristuse ennastohverdamist terve maailma heaks Apatoros meenutab oma jutluses Apostel Pauluse sanu maailma on minulle risti löötud ja minä maailmalle. Pauluse esitatud kutse kehti köikille. Tasub siiski märkitä, että selles avalduses on kaksi tahku. Maailma ristilööminen tähentää Appateroteossa sanu luopumista asiatest, missä on tarpetud ja seottut maailmakaan, naku tarpettu varantus või kahjolikkut inimsuhted. Sen alkaa aika väljakutsuvan prosessi, ise se entaristillöminen maailmanjaoks. Apotoroteos peab sellega silmas oma soovite mahasurumist, mis on tõeline maailma Kui meie enda soovit on kustunut, tõuseb selle asemelle tasu ja tänulikkuse tunne. Asiat, mis varem seadsid piirankuit meie mõtlemisele, tuntuvat nyt onnistustena ja teenimattutte kinkitussena. Kui varem käisin luksusrestoranides ja pyytsin toitust alati mitäkin kritiseerida ja paremmaks muutta, olen nyt tänulik, että mulla on toittu. Kui varem tuntus teiste inimestekä kohtuminen või haike sukulase kylästäminen koormana, võttaneet nyt tänulikult vastu voimallustena õppida rohkem teistelt inimestelt ja entakohtaan. kohta. Kui varem nurisesin elus kokettu katsomusta yle, siis nyt muistan, että ne on olulliset kasvukohat ja vajalikkut minu teel lunastuse puole. Se voi tuntuta keerullinen. Kuitas ma saaksin ennast harjuttata, mitte alati pöörämään tähelepanu omaa nautinkutte otsimiselle, oma rahoituse otsimiselle. Apatoroteos anna praktiilisen juhise. Loemme jälleen. Vähese ajajuoksulla on võimalik alla suruta isegi kymmä soovi. Näiteks niin. Keki jaluttaa ja märkab midagi ning mötte ütleb talle jää ja vaata, kuitta ta vastab mõttele ei jää. Surub soovi maha ja ei jää. Siis ta näeb mõnda venda omavahel vestlemas ja mötte ütleb talle ütle ka midagi, kuid ta surub soovi maha ega ütle midagi Siis Matte utleb talle, mine ja kysy kokkalt, mist toit on tulemas. Kuitta ei lähe, vaid surub soovimaha. Ta märkab mingit esed ja Mõtte ütleb talle, kysy, kes selle tõi, kuid ta surub soovi maha ega küsi. nii ta keelab kord-korralt oma tahtmise, kuni harjub sellega ja õpib alustades väikestest asjadest Hölpsalt keelama oma tahtmist ka suurtes asjades. Lõpuks on tulemuseks see, et tal puutub täielikult oma tahtmine. Juhtugu temaga mitä tahes, ta on rahul, justkui ta olekski seda tahtnut. Ja kui ta ei püüdle oma tahtmise saavuttamisele, on se justkui alati täytettud. Sest kui tal puutub oma tahtmine, tuntub kõik, mis juhtub, olevat õige. Tal ei ole sooveja, nagu ma ütlesin, kui ta on joutunut soovide puutumiseni, saavuttab ta ka kirkedest vapanemisen. Meie oma ajastul seisamme iga päev silmitsi selliste väikeste ja suurte valikutega. Kas järgi maailma, selle edastatavaid väärtusi – Voi Jumala näitä tut ikavese eluteet. Ja valikut voivat olla väikkeset, Kas osta pois kartulikröpsupak voi jättää se riulissa. Kas mulla on vaja uut talvejopet, kui elmine taitap vielä oma ylesannet. Kas tahan elata täijän rinnalna, kun tänä päivä meetia sitä väljentäp, se tähendab rahultata oma soove löpmatutte mukavuste ja nautinkutte järelle. Lopuksi on se seottu maailma, joita te tuntemiseka, missä meitä juhivat. Kui mä ei suuta vastupanna kartulikröpsupakille pois, kuitas mä saaksin vastupanna Jumala tahtele vastupitistele väärtustele, mitä näiteks media või toiset inimeset igapäevasel minna teadvussesse tuovat ja esittävät neid loomulikkena. Nagu Apa Dorotheose näitest ilmneb, pole tegelikult tekemistä ainult kahjulikke asjade vältimisega – Poli halpkysitä kestoiminki eseme, eka oleka kehalle kahjulik aika ja kartulik Asia on pikem ise enta tuntma öppimises, niin oma valikutte ja nente takajärkete teatvustamises. Kui suutan ent kontrollita lihtsates olukortates, opin ent kontrollima karaskemattes kysymustes. Molemmas olukorras on tekelikult kysymys harjumuses – Kui olen harjunut antma oma mielellistelle suovitelle voimu, vettävät need lopuksi min täijälikult enda valtusesse. Kujaka harjun laskma Jumalan voimu saata, annan selle talle täijälikult. Seetettu on maailma tahte järkimiselle olemaska alternatiivne voimalus. Kas sooviksin siiski kielata niin, että palun Jumalalta sitä, mitä mulla on vajaa, vöttestään oli vastu, niin katsomuset kuinka onnistuset. Olkuneet siis materiaaliset vai mittemateriaaliset. Kui lopetan pitävalt oma tahte järkimise, olen avattut Jumalan tahtelle. Köik on täpselt niin, nagu peaks olema, ja möistän, että liikun oma elu tekelikku eesmärkki suunnassa. Tema teab paremmin kuin minä itse, mis mulle vaja on. Neljäntäs ajatil elanut munk Evagrios, kelle kirjoittisi on väliä antutkaa filokalia kokumikkus, on hojattanut. Palvettates palusin sakeli mitaki, mitä arvasin heaks. Järelikult proovisin jäljekintlalt Jumala tahet suntita. Mä ei lupanut tällä asju korraltata niin ta teatis, että se on kasulik. Kui sain mitä palusin, siis olin kurp – että mä varem ei palunut Jumalan tahet. Asiat ei osuttunut sellisteksi, no kun nagu mä olin mölnyt. Olko siis need mõned mõtted meie juhendiks vaimuliku elutee algusel, mitä hakkamme iga päev või isegi iga hetk uuesti ja uuesti käima. Hakkamme taas järkimään oma tahtmist, otsimaan oma mukavust – Kuid igas olukorras on meil võimalus teadvustada seda, kui kõrvalekalled Jumala teest ja teha täielik pööre. palugem Jumalat, et ta sirutaks käe ja aitaks meid tagasi õigele teele. hüljakem maailm. suur tänu, isa Damaskinos. ortodoksia Lauri Tölpti ettekanne Eesti Piibliseltsi kolmekümnendal piiblipäeval jõuab meie saates täna lõpule. kuuleme, kuidas tõlgendab piiblit Maximus usutunnistaja üks oluline kirikuisa, kes Origenese mõtted kapadooklaste filokaliast üle võtab ja need ortodokselt ka oma vastuses thalassiosele ehk ambiguum thalassium ka mujalgi edasi arendab, on just seitsmendal sajandil elanud Maximus usutunnistaja, keda võib pidada ortodoksse Kreeka patristilise eksegeesi kokkuvõtjaks ja formuleerijaks. tihti me ei räägi Maximusest, kui räägime pühakirja eksegeesist, aga just Kreeka patristilisest traditsioonist teda selleks kokkuvõtjaks ja selleks sõlmpunktiks tihti peetakse, kes loob täiesti uue traditsiooni ka Maximuse jaoks on pühakiri tervikuna Kristuse ilmutus ja pühakirja eksegeet ning uurija on kutsutud seda ilmutust sealt leidma. analüüsides issanda muutmise sündmust Uues Testamendis Taabori mäel, tõlgendab Maximus issanda jumalikust kiirgavaid rõivaid kui kahte raamatut, loodust ja pühakirja, läbi mille saab Jumala sõna ehk logos inimsilmale nähtavaks. Maximusele on need kaks raamatut ehk piibel ja loodus samaväärsed rõivad mis samaaegselt ilmutavad ja ka varjavad nende taga olevat ja leitavat Jumala sõna ilu. teises kohas võrdleb Maximus pühakirja analoogselt lihaks saanud Jumala sõnaga. nii nagu sõna, loogus, tuli meie juurde läbi inimliku ihu, nõnda sarnaselt tuli Jumala sõna meie juurde ka läbi pühakirja, saades lihaks nii tekstis kui lausetes sellisel moel saab pühakirjast viide ja osadusse viiv suunanäit Jumala isikulisele sõnale ehk loogosele, keda me pühakirja teksti tagant otsima alati peame. kuigi Maximuse puhul tundub, et ta räägib justkui sõna lihaks saamisest kolmes vormis ehk inimeseks, looduseks ja pühakirjaks, on tema jaoks ainus ja tõeline lihaks saamine siiski inimeseks saanud sõna Kristuse näol ning loodus ja pühakiri on selle esmase lihaks saamise tunnistuslikud analoogiad ja imiteerijad, mis viitavad oma olemuses sellele samale salasusele, mis leidis aset Jumala inimeseks saamisel. Maximuse tekstides leiame seega Origenesele sarnase arusaama, kus pühakiri on müstiline vahend, mille lõplik eesmärk on ekseget viia osadusse teksti taga oleva Kristusega ja seega Jumala isikulise sõnaga Maximuse vaade pole seega vaid kristoloogiline tüpoloogia, vaid Origeenisele sarnane kristoloogiline allegooria, mida iseloomustab anagoogiline ja kosmoloogiline tüpoloogia. ka Maximus mõistab, et kui meie teksti analüüs ja eksegees jääb vaid lihalikule tasandile ja rõiva tasandile, siis on seesama, kui me keskenduks vaid Kristuse ihule ja inimloomusele või tema rõivastele, leidmata sealt tagant Jumala sõna Maximus toob näiteks Egiptuse naise, kes haaras endale Joosepi rõivad, samas kui tema ihalduse objekt Joosep jäi kätte saamata. Maximusele nagu ka hilisematele Kreeka kirikuisadele on pühakirja taga peidus olev sisu, milleks on Kristuse isik, alati olulisem kui tekst. kuid see ei tähenda, et teksti literalistlikul osal poleks tähtsust, vaid seda ei peaks tundma või mõistma Maximuse jaoks on lihtsalt kõige olulisem küsimus mitte tekstis ja meetodis, vaid selles, kuhu see eksegees ja meetod meid viib. kui eksegees ei vii lihaks saanud sõnani ja tema osaduseni, siis ei ole Maximuse nägemuste järgi eksegeesist kristlikus mõttes kasu. sellest võib olla kindlasti kasu filoloogilises mõttes, aga mitte kristlikus kuid vaatamata sellele ja võib-olla ehk just tänu sellele, et Maximus sarnaselt Origenesele leiab pühakirjas alati Kristuse, ei tunne ta ka ohtu ühestki maailmatarkade ja paganfilosoofide poolt välja käidud meetoditest. kui usk pühakirja autorisse on paigas, ei kõiguta seda ei pühakirja literalistliku tasandi vastuolud ega ka keerukad uurimismeetodid. et kui usk on paigas, siis võib kõiki meetodeid kasutada, hirmu ei ole just selle tõttu teeb Maximus kristlikus eksegeetikas teatud revolutsioonilise pöörde ning implementeerib küll teatud muutustega Aristotelese kümme kategooriat kristliku piibli eksegeesi. Aristotelese kuulsad kümme kategooriat olid loogilised viisid, kuidas asjade kohta sai midagi öelda. ehk kategooriad, mille eesmärk oli läbi loogikameetodite maailma paremini mõista, liigendada ning kirjeldada teksti puhul kasutabki seega Maximus sarnast põhimõtet teatud muutustega ja ütlebki, et esimesed viis kategooriat peavad rääkima meile pühakirja eksegesis alati A ajast, kohast, teemade ja kontekstide laiemast kuuluvusest, isikutest ja teemade olulisusest ja narratiivi järjekorrast see on siis see osa, mis peaks rääkima ajaloolisest ja literalistlikust osast pühakirjas ülejäänud viis kategooriat, nende puhul tuleb mõista, nagu ütleb Maximus, teksti olulisust praktilisele filosoofiale ehk pastoraalsed ja eetilised küsimused, naturaalsele või loodusfilosoofiale, kust tuleks pühakirjast välja tuua inimloomuse küsimused, tema kired ja olulisus mikrokosmilisele inimesele, kes on seotud ja läbi põimunud kogu terviklikust universumist. ja ka teoloogilisele filosoofiale küsimused nagu pääsemine, lunastus, kirikudoktriin, need tuleb ka välja tuua. ning selle kõige olulisusest inimindiviidile tänasel päeval ehk oleviku tüpoloogia ja tulevasel ajastul ehk eskatoloogiline tüpoloogia. siin, nagu me näeme, see indiviidi kasu, see on selge Origenese meetod, mis ka siin rakendatud on. antud dekaad või kümne kategooria meetod ehk maailma mõistmiseks vajalike süsteemide meetod, ta on vajalik, kuna Jumal sõna sai inkarneerudes samuti osa selle maailma kategooriatest ja võttis need enese peale oma aegruumilises ihus. just selle tõttu on Kristus ühelt poolt osa sellest maailmast ja allub ka selle maailma uurimisreeglitele ja meetoditele. kuid Kristuses on ka jumalik osa, mis ei allu sellele ja millele saab läheneda ainult usus ja vaimus ning just see usu ja vaimu osa, olles ühendatud aegruumilise reaalsusega, näitab meile, et dekaadi ehk kümne kategooria eesmärk on alati jõuda monaadini ehk Jumala sõnani ja ainujumalani Maximus räägib meile siin seega veel kord, et teksti ajalooline ja literalistlik ehk ihuline analüüs on väga oluline. kuid et see meetod viiks meid ka Jumalapoja leidmiseni neis tekstides, tuleb seda teha vaimus, mis mõistab, et pühakirja autoriks ja selle taga on alati Jumala poeg. vaid nõnda saab dekaad viia monaadini, kirjutab Maximus just seesama uskumus annab ka Maximuse arvates pühakirjale terviklikkuse ja silub ka literalistlikus vaates näilised vastuolud. sarnaselt eelnevatele kirikutsejatele usub ka Maximus, et pühakirja eksegees peab toimuma kiriku liturgilise usu ja palveelu sees. see tähendab püha pärimuse sees, mis sarnaselt esiisade regula fidega kontrollib ja kinnitab eksegeedi püsimist õigel teel, olemata vastuolus kiriku doktriini ja eklesioloogiaga. ja seda põhjusel, kuna nii nagu piiblis ei saa olla vastuolu oma terviklikkuses, nõnda ei saa seda olla ka Kristuse kiriku apostlikus pärimuses. sarnaselt Origenese rõhutab ka Maximus, et piibline uurimine saaks olla anagoogiline ja viia meid Jumalani, on väga olulisel kohal eksegeedi vaimne ja askeetlik puhtus. nii nagu inimene, kes on haaratud oma kirgedest ja patust, ei suuda näha loodust jumaliku ilmutuse vahendina vaid hoopis kinnitub ekspluateerivalt ja omakasupüüdlikult looduse külge. nõnda ei suuda ka kirgi ja pattu täis eksegeet mõista pühakirja vahendina Jumala juurde, vaid kinnitub selle külge omakasupüüdlikult ja ekspluateerivalt, pannes ka selle oma keskseks eesmärgiks ja oma ihade rahulduse allikaks. miks ei näe me pühakirjas ja looduses Jumala sõna, isikulist sõna ja miks on ta seal peidus? on just meie patu ja kirgede orjuses olemise tõttu. just selle tõttu tuleb pühakirja tekstile ja ka loodusele läheneda askeetliku ja palvelist ja liturgilist eluviisi järgides. vot milline vaimne seos pühakirja eksegeesil ja loodushoiul. nii et ma arvan, et siin sellises moodsas loodushoiu teemas on, on palju vaadata, et <laughs> kas me suhtume loodusesse nii, nagu suhtume pühakirja või mitte ehk siis Maximuse jaoks on pühakirja eksegees Origenese algseid põhimõtteid järgides alati oma lõppeesmärgis allegooriliselt anagoogiline. ükskõik, mis meetod meil ka poleks, kõik peab viima Jumala pojani, loogoseni hilisemad kirikuisad nagu näiteks Siina ja Anastasius kaheksandal sajandil ja Gregorius Palamas neljateistkümnendal sajandil jätkavad Maximuse pühakirja eksegeesi, anagoogilisi ja kristoloogilisi allegooria põhimõtteid. müstiline Hesühast Gregorius Palamas toob seda sama põhimõtet järgides ka välja, et pühakirja eesmärk on alati liikuda pühakirjast edasi tema autorini nii nagu ka looduse ja tema fenomenide vaatluse eesmärk on temast edasi liikuda loojani hesyhästlikud müstikud kasutasid seega nii looduse kaemust kui ka pühakirja kaemust, et sealt anagoogiliselt hüppelauani edasi liikuda Jumala mitteloodud valguse kaemiseni. Bütsantsi skolastikust Barlaami rünnaku peale, kes süüdistas Hesühaste piibli väheses lugemises ja uurimises, rõhutas Gregorius Palamas, et enamik Hesühaste teavad piiblit peast ning ei pea seda enam lugema, kuna piibli eesmärk pole kunagi olnud piibel vaid ainult ja ikka armastuslik suhe ja osadus tema autori ning kogu olemise allika ehk looja endaga. ning just seda pühakirja korraldust nemad ka alati pidanud ja täitnud on. aitäh tähelepanu eest. saame ka vastuse auditooriumist esitatud küsimusele, mis puudutab õigeusklike piiblikoononit. kui Eesti Piibliselts annab koos ilmutusraamatuga piibleid välja, kuidas see piibli kasutamine ja suhe on, kas ilmutusraamat on sees? piiblis de jure on ta ikkagi sees meil, aga de facto teda ei loeta. idakirikus tuleb mõista seda piibli osas, et on olemas teatud kaanonid, mis on sätestanud pühakirja kaanonid ja teisalt on meil olemas teatud selline liturgiline kasutus, kus piibel on juba alguses sees olnud. ja mul on niisugune tunne, et tihti see liturgiline elu ei ole alati kooskõlas sellega, mida kiriku kaanonid või sinodid on otsustanud. ta liigub mõnikord natuke eri tasanditel. võiks öelda, et kiriku liturgilise elu kaanon sätestab tõesti mingit vanemat korda et õigeusu kirik sulges oma pühakirja tegelikult protestantide mõjul. viisteist kuusteist sajand pärast Bütsantsi langemist, kui me räägime Uus Testament, siis ta nagu lõpeb see debatt ära. näiteks Vana Testament on siiamaani, kui te küsite, palju on õigeusu kirikus Vanas Testamendis raamatuid, siis ma võin öelda nii ja naa. on olemas nelikümmend üheksaga, Venemaal leiate ka viiekümne ühe ja viiekümnega väljaandeid. meil on kindlasti olemas niinimetatud kanoonilised raamatud, aga on olemas ka anagignoskoomenad ehk deuterokanoonilised siis katoliiklikus terminoloogias kuhu kuuluvad siis teatud raamatud ja kõik ei ole päris selge, kas need peaks sinna piiblisse, Septuagintasse kuuluma. aga paljud need sinna ka sisse panevad, ehk siis Danieli raamatu lisad lähevad Danieli raamatusse ja Esteri lisad Esteri raamatusse, neid ei panda eraldi ja muidugi on seal suured küsimused äh, Estra raamatute peale, kui paljud neid, et näiteks Vene kirikus on meil ka niinimetatud Estra neljas raamat ehk Estra kolm on tihti sees samas kui teised õigeusu kirikud ei pane seda sisse. me näeme, kuidas pühakirja kaanon senimaani on määratud kohaliku kiriku poolt, kes lõpuks ütleb, mis sinna kuulub või ei kuulu ja Eestis meie võtame selle traditsiooni, mis meil siin on, ehk siis mida piibliselts <laughs> välja annab. näiteks õigeusu tavas piiblit ei kasutata ka liturgias liturgias laias laastus oli ajaloos kolm teksti. altari laua peal on alati neli evangeeliumi, nimetatakse evangeelioniks. siis on eraldi raamat, mis altarisse ei lähe, mis on tegelikult lugejate käes, on Apostolos, kus on kõik apostlite tegude raamat ja apostlite raamatud ehk siis Pauluse kirjad ja kõik muud kirjad. ja siis oli kunagi prohvetikon, eraldi oli ka veel psaltiirion, mis siis tegeles teatud Vana Testamendi kohtadega aja jooksul, teise aastatuhande alguses, see prohvetikon kadus ära ja ta integreerus sisse, ütleme siis liturgilistesse raamatutesse. nii et jäigi nagu pühakirjast alles neli evangeeliumi ja apostlite teosed. et see oli nagu selline raamatute mõttes, ehk siis ei olnud niisugust asja neil liturgias käes nagu piibel ehk siis meil siin Eestis on ja see on see tava, mille me võtame, kuigi kui te lähete vanadesse õigeusu kirikutesse Eestis ja vaatate slaavi, mis evangeeliumid neil on seal, ei ole Uus Testament laua peal vaadake, mis on ka üheksateistkümnenda sajandi piiblid, mis meil liturgias on, seal on ainult neli evangeeliumi. ja mis hiljem juhtub õigeusu kirikus Bütsansis, on see, et tekivad eklogaadiad ehk siis jäetakse üldse neli evangeeliumi välja, vaid ainult perikoobid, mis liturgias on vaja, jäetakse sisse. nii et lõpuks on seal laua peal evangeelium perikoopidega, neli evangeeliumi perikoopidega, see on selline vana Bütsantsi traditsioon aga tõesti, kaanonist rääkides on see nii ja naa ning Etioopia kirikus, see on omaette keerukas nähtus. ja Etioopia kirik, neil on kuni kolmkümmend viis raamatut Uues Testamendis, see võib varieeruda, nende niinimetatud sinodosed kahekümnendal sajandil on otsustanud eri asju. aga neil on selline huvitav tava, et Uue Testamendi lõppu pannakse ka Clementi kaks kirja ja pannakse ka aposteli konstitutsioon oma siis kaheksa raamatuga kaasa arvatud kaheksakümne viie aposteliku kaanoniga. ja neil on teisedki kirikukorralduslikud raamatud me näeme tegelikult juba vanast kristlusest, tundub, et pigem Jeruusalemma, Antiookia ja seal aladel, kus Uue Testamendi lõppu pandi kiriku korraldusega seotud raamatud. see on väga huvitav asi, kiriku korraldusega seotud raamatud, Etioopia kirik seda siiamaani hoiab, aga kunagi ka Ida õigeusu kirikus olid need korraldusega seotud raamatud, olid sinna lõppu pandud ja näiteks minu uuritav kirikuisa Damaskuse Johannes annab tunnistust veel sellest traditsioonist kaheksandal sajandil, ta hakkab loetlema Uue Testamendi kaanonit ja ütleb, et ilmutusraamat ütleb ära ja siis paneb kaheksakümmend viis apostellikku kaanonit, kuuluvad ka tema jaoks Uute Testamenti. nii et ta hoiab seda vana traditsiooni alles veel. ja kui kedagi üldse huvitab, mis on õigeusu kaanon, siis õigeusu kaanoni sätestab kuus kaanonit, Kunisseksti kirikukogu kaanonit. seal on Kartaago kirikukogu, Laudikea kirikukogu, seal peaks olema veel kirikuisade kaanonid ja mõned veel ja Atanasius suure kaanon ja kui te vaatate neid kaanoneid, mille siis sätestatakse, et mis asi on siis pühakiri, siis need on kõik erinevad. et kui õigeusu kirik oma kuulsal kirikukogul seab, et mis siis kuulub pühakirja, siis see on niisugune sasipundar seal. osad ütlevad, et need on sees, teised ütlevad, et ei ole ja see ongi siis seal kuues kaanonis pandud. ja no mis sa siis edasi teed, et me näeme Tossiteose kirikukogul kuueteistkümnendal sajandil, seitsmeteistkümnendal sajandil, me näeme samamoodi, et vaadatakse ja öeldakse, et ega me täpselt ei tea, mis see on. see segadus on nii suur juba varem tekkinud ja nii edasi aga ma arvan, et see, mis jah, tõesti võime võtta üle, võib-olla piibliuurijatel seesama, mis mulle nagu Maximuse põhimõttes meeldib, on see, et me võime kõiki meetodeid kasutada. ja see on väga lahe, me võime ükstapuha, on ta ajalooliselt kriitiline, on ta mingi muu, et neil ei ole probleemi meetodis. ja tegelikult on see nagu isegi vabaks lastud, see meetod kõige olulisem on see, kuhu see viib. et kui me küsime, mis on patristilise eksegeesi üks põhipunkte, siis see on see, et kas see viib meid Jumalani või mitte kui ta ei vii, <laughs> siis patristlikud sellist eksakeelsi ei aktsepteeri, kui ta viib lihtsalt mingi suvalise tekstianalüüsini. nii et, et see on see, kas ta räägib ja viib selle eksegeedi ja selle jutustaja või selle lugeja või hermeneutika tegija jumalani, Kristuseni või ei vii. see on see kõige võib-olla see põhjapanevam punkt. dekaad peab viima monaadini. suur tänu, Tauri Tölpt sellega ongi tänane ortodoksia otsa saanud. saate pani kokku Piret Brigitta Riim. soovin teile rohket Jumala õnnistust